و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله برادر در باب امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما نعمان ابن ثابت رضی الله عنه پرسان شدند که آیا یگان صحابه را دیده است بله برادرم در این باب بین قولهای علما چند قول است یکیش این است که میگویند دیده است و بعض علما میگویند ندیده است اولا در باب علمایی که میگویند ندیده است در سوالات حمزه سهمی که دارالقطنی را پرسان شد که آیا امام ابو حنیفه رحمه الله کدام صحابه را دیده است دارالقطنی میگه چنین جواب داد که لا ولا رؤیا نه دیده است نشنیده است و ندیده است و حتی هم نخورده است ابو حنیفه رحمه الله میگه با کدام صحابه این قولی القطنی در کتاب در سوالات حمزت و سهمی می باشد که از القطنی پرسان می شود باز در سوالات ابی عبدالرحمن سلمی القطنی را پرسان می شود که میگه پرسان شدم که و سألته هل یصح سماع ابی حنیفه عن انس میگه گفتم آیا درست است قول این قولی که میگویند ابی حنیفه رحمه الله انس ابن مالک رضی الله عنه را دیده است حضرت انس را دیده است آیا این قول درست است پس میگه گفت که فقال لا یصح سماعه عن انس میگه گفت نه درست قولی درست نیست که امام ابو حنیفه از انس رضی الله عنه شنیده باشد ولا ان احد من الصحابتی یا از اگون صحابه چیزی شنیدگی نیست ولا تصح له رؤیت انس و میگید در رکوتنی میگه آن قولی که گویو که انس حضرت امام ابو حنیفه انس رضی الله عنه رو دید است این میگه در این قول قول صحیح نمی باشد ولا رؤیتی ولا رؤیتی ولا رؤیت احد من الصحابه حتی یگان صحابه را دیدگی نیست میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله این از قول یکمی که میگویند امام ابو حنیفه کدام از صحابه را دیدگی نیست و قول دیمش علمای بسیار از متأخرین میگویند امام ابو حنیفه رحمه الله حضرت انس رضی الله عنه را دیدگی هست و مثل خطیب البغدادی و زهبی و ولی عراقی و ابن حجر اینها همه میگویند که امام ابو حنیفه رحمه الله صحابه را دیده هست و بالخصوص حافظ ابن حجر در جواب سوالی که پرسیده می شود که آیا امام ابو حنیفه رحمه الله کدام صحابه را دیده است میگوید وقد اورد ابن سعد بسند لا بأس به ان ابا حنیفه را انسا میگه در حقیقت وارد شدگی است از سعد با سندی که در آن سند آن بأس نیست اگان اشکال ندارد که ابو حنیفه رحمه الله حضرت انس رضی الله عنه را دیده است میگه در سند این آثار یگان اشکال نیست یعنی درست است همچنین حافظ ابن حجر شارح صحیح بخاری میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله حضرت انس رضی الله عنه را دیده است و باز در کتاب سیار ده همچنین میارن که حضرت امام ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمه الله میگه ورا انس ابن مالک لما قدم عليهم کوفه حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه را دید است که وقتی که انس ابن مالک به کوفه آمد و در دومش میگه که ولم بود له حرف ان احد منهم و ثابت شدگی نیست از امام ابو حنیفه رحم الله که از صحابه چیزی شنیدگی باشد یعنی که از صحابه چیزی شنیدگی نیست اما دیدگی هست پس این است برادرم قول علما در این باب بعضی از علما میگویند ندیده است به مثل و به مثل خطیب بغدادی و زهبی و ابن حجری از قلانی اینها میگویند که دیده است الله علم اگر هر چیزی که باشد دیده باشد یا ندیده باشد یکی از علمای بزرگ و یکی از صاحبانی مذهبی که مذهب اهل سنتی و الجماعه و یکی از مذهب های اهل سنت و جماعت صاحب این می باشد و البته را بالای چشمی ما مسلمان ها و بالای چشمی ما اهل سنت و جماعت می باشد امام ابو حنیفه رحمه الله زیرا که از امام های بزرگی اهل سنتی و جماعت می باشد جزاكم الله خيرا برادران بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته